Jonden urtagiletik, Bayonako Prudom edo lan hausitegiak presidente berria badu, eta hau dugu cgt Jean-François Mentaberri gure gomita eh, egun, egun Egunon. Hala, joan den orzi eralian, Prezeski, jakin dira enpresatikietako bozen emaitzak, eskualdeka egiten denez, akitana, Akitania berriaren iragan iragandira emengoak, Akitania berria eta Frantzia mailan, emaitzak eh, podioma emanen dute, lehen CGT, bigarren CFDT, iruaren EFO, horrek badu garantzia gero, emaitza horien arabera, teratuko baitira prudometako kontseilariak, eta Macron legeak ere kambiamenak ekarri ditu, lehenik hauteskundetaz, Jean-François berri, oar nagusia parte hartze tipia izan dela, zuk zer diozu hortaz? Ba, beti berdin, domaia da, beti tipitzen da, eta larriena da eh, ikustea gobernamenduak edo estatuak ez duela deus egiten uh, be publizitatea egiteko, uh, diendeak boskarazteko, eta orduan be eta olako, olakoetan eh, publizitatea izaitea, uh, eh, kariketan afisa, diendeak boskarazteko. Eta hori ez dute bateri egiten, orduan eh, enpresatik, enpresatikietan izan dute paperak boskatzeko, eta gero fitea antz, antzia da, orduan ikusten dugu zenbakia ordea, hainbeste uh, tipi hartzea, bon. Eh, Informazio falta da, uh, eh, dukena bai, langileak? Bai, bai, bai, guretako bai, informazioa agun falta, eh, bon, hola. Zure lanian, uh, trenbideetako langilezira, zure lankide hainitzek edo hainitz ez dira sindikatuak? Edo sindikatu batean? Ba, gure enpresa berezia da, hainitzek dira. <laughs> bai, hainitzek sindikatuak dira, Baina, bon, beste enpresetan ez da, ez da hola, ez orduan, eh, bon, gehiago behar da, baina, bon, uh, Frantzia mailan gutienez ez da hola momentuan. Berba eskualerian aldatuko da. Ageriko, CGT, CFDT eta EFO, epatu ditugu, sindikatu azkarrenen emaitzak apaldu dira ala ere, naiz eta partitipia izan ala ere apaldu dira ere bai, zer egan nahi du? Ba, hori, uh, eh, jazaila da eratea, baina beti tipitzen dela, hori uh, larria da nun bait eh, ez dute gehiago sendikatu eh, mailan uh, be representate hori ezagutzen, orduan ez dakit uh, beste labu patzen da hori, bon, be, erri elkargoan edo eskualerian uh, ongi da Maina, untza bestaletik upatzea, hori zaila da ulertzea. Zendik, sendikatu horrek ez du deus egiten, edo kariketan, edo, eh, edo enpresetan, orduan zaila da horretzea hori. Alderantziz egan duzu, sindikatu tipiek emaitza obiak eh, lortu dituztela, labek galdeiten du ipar euskal herirat, euskal elkargorat, ekarriak izan diten bere emaitzak, zer diozu, egin da? Herri elkargoan uh, galdetzea hori momentukot zaila da. Zein prudometako... <clears throat> noregan, eh, aurkezlea edo eh, hori uh, uh, neuritzen da deitzen, deitzen erarekin du tribunal. Eta hori ez da bat ere erri elkargoaren erekin lotua. Aduan hori uh, da da, aguntzaila da, hola neuritzea. Maina, baina, bon. Mementuko, baina uh, instituzio berri horrek ilan, kanbiamen hori ikarri berliteike? Berra da sindikatu mailan, bosen mailan, berlitazkela ikarri emaitzak uh, instituzio Bai, bai, posible, posible izan itzateke, beha ba, erri elkargo gainean eh, neuritzeko. Baina gero, eh, enpresak ere neuritu behar dira erri elkargo gainean, eta hori ikusi beharko dugu no, nola posible izan den. do lan hauzitegiaz bai honakoaz mintzatuko gira, Jean-François Menta berri, hasi gira hauteskundeen uh, behako baten emaiten, presa tipietakoak, eh, iragan eh, baitira, emaitzak hor dira. Guai, emaitzen arabera, eginen da, uh, lan hauzitegiko kontseiluaren osaketa, baina ono behar dira emaitzak guziak kondutan hartu nola pasatuko da? Bai, Badira, alde, alde batetik, badira TPE, ordoan, eh, enpresatikietan eh, neurketak izan direnak, eta gero eh, behar dira gehitu, orduan, enpresa handietan, profesionalki badutela errepresentata. Bai, ordezkaritza? Bai, ordezkaritza, eta orduan haiekin dena nahastu behar da, neurketa bat egin, eta errateko azkenean kontseiluan, orduan uh, eran dudan, mezala lehenago, gozo du tribunal de bayon, horretan, eran behar da, ebe, sindikatu bako txari, zon bat, uh, alduen, Uh, Me hor bat ditugu uh, eh, beti enpresati pierdo azkien emaitzak, CGT, CFDT, FO, orden hori. Orden hori, kambiatzen alko da, uh, eh, zuka ipatzen dituzun beste emaitzak uh, enpresa privatuenak edo uh, gehituta? Abai, xo hor da. Xo da, aldatu alda uh, nik ezagutzen dudanarekin uh, boska bat, balio bat, eta orduan eh, enpresatikietan, edo enpresa handietan, ebe uh, boska bakoitzak kontatu alduen, eta azkenean, hor neurketa e, egina da, orduan uh, eginen zela departamentu gainean, martxoan jakinen dugu hori, eta... Orduan, hori dena zenbatuta, Normalean, jakinen dugu, uh, eh, zenikatu bakoitzak, zonbat balio duen? Erra nahi du, eh, kontseilu berria, martxan ezagia izanen dela, martxotik eintzina, baina epe bat izanen da ondotik? Hor, martxuak, uh, eh, <clears throat> jakineta? Martxoan jakinen dugu uh, orduan neurketa, eta zonbat aurkeztu behar dugun, eta gero uh, apiriratik ustaila arte uh, izanen denbora uh, jendeak ordezkatzeko, eta gero haiek uh, <clears throat> kontrola bat eginen dute, urtea bukatu arte edo hurri arte, eta gero, orduan eh, izanen da prozesua uh, uh, Lanean emateko. Hala, bozen emaitzen arabera beraz autatuko direla kontseilariak, hori da Macron legeak kajinduen erreforma bat. Bai. Eta beste kambiamenetan, uh, dira nagusikia gertzen? Ge Gehiena dena da eh, langile batek uh, prudometan dosier bat emateko orain prestatu behar du gehiago. Paperak eh, bete behar ditu, dosierak asik be prest izan behar du orduan prudometan sartzeko. Lehenago egin alzuen zuen, orduan la, la sezi deitzen zera, sartzen zuen, maina gero bazuen denbora paperak emateko, dosiera betetzeko. Orain, kasik dosiera prest izan behar da, Eta gero eh, haien artean ere eh, eh, en langilea eta enpresen artean izan behar da ere noan konsilazio bezalako zerbait. Ez ez Ez paperak transmititzea Haien artean eta gero orduan pridotan konsilazio hasten da lehen etapan di da doan normalan enpres da. Mhm. Eta guretako badugu lan gehiago ere xe Eh, prest izan behar dela, orduan, bero jizema arte uh, bidaltzeko. Eta hori... Eh, denbora el... galtzea dela erranditaike? Bez, puntu txar bat da? Uh, erreformak ekertzen duena hori? Puntu txarra da, uh, langilea prestatu behar duela. Eta orduan, uh, inguruan, ezin duela sobera denbora eman, uh, zeinta denbora pasatzen da, eta preskriptioa etorri aldera. Eta orduan dosiera prestatu behar du, eh, hilabeteak prestatzen dira eh, bitartean, eta orduan uh, kasu eman behar duela presta, preskriptioarekin. Baina bestal, bestalde gero prest bani badat be, obeki izan aldela, normalean, fiteago hausitegia, bere, eh, bere au, aukera emateko orduan. Hala, bez, martxotik aintzina, jakinen dira, uh, edo mm, ekainean behar bada, eh, nor izanen diren kontseilariak, martxuan zenbatuko dira eta gero agertuko dira uh, ze sindikatu ordezkatua izanen den, zer lekutan izanen diren, eta kontseilari horien lana, Hor, zer da susen, bez, langile horrek pausatzen duen dosiera, dosier landu bat, bez, aztertzia, epaitzia, nola pasatzen da, konkretuki? <clears throat> bai, eh, eh, azken, azken etapa da ipaitzea, normalean eh, konsiliazioa egin behar da, eh, indaga eman behar da konsiliazioa egirarazteko, baina bon, hori gutitan ekartatzen da, eta gero, orduan guk... Eh, Dosiera eman behar dugu prest, orduan hausitegia uh, bere, bere aukera emateko. Orduan, orduan hori badugu instruksioa bezala inguruan, dosiera prestarazteko, eta gero, orduan, eh, hautatzen ditugu uh, <clears throat> bide, bideen artean, badiro, badira hiru bide, bide nahi bazu hautatzeko, Bon, hori behar bat zaila da hemen espikatzea, baina bon, edo ah. esuvinaz daitzen dela profesional batekin hori kontragira gu hemen eta leku guzietan eran aldugu. Eta, bon, gero, bada, fiteago joateko, maina hori, zetasun eh, uh, eh, be, bereziekin, orduan, bon, hortan ez gira sartuko. Eta zu, ez zira kontseilu hortan izanen presidentea izanki, bez, ez, ez epaituko edo, zure jola zer izanen da? Ha, ah, nire jola da, eh, Baionako honako kontseilua eh, ongi... Uh, ordezkatzea. Bai, ongi ordezkatzea, uh, arazoak bani bat dira hori, kanpoko uh, arduna dunekin, uh, <clears throat> errelazioa egitea ere, orduan hori da, non bait. bo, gero segitzen dut uh, epailea izaitea, hori ez da aldatzen. Ah, hor segitzen duzu, ah, epailea. Ah, bai, bai, bai, bai, ez da aldatzen. Hala, <laughs> presidenteak badu, ala ere. Ah, bai, bai, bai, segitzen du, bere gola, bai. Bai, Baionako lan hauzitegian, diazko zenbakiak hartuz, 2006-ekoak, aktivitatea uh, eh, tipitu dela ohartzen da, markatxarra da? Ba hori, aurten ez, ez du deus egan nahi, zenta errandugunarekin dosiera prest izan behar dela sartzeko, izan dugu eh, denbot bat uh, uda eta abendu arte, eh, momentu bat, bekasik dosier gabe. Be, abokatuak babatean kontur, konturatu dira, be uh, dosiera prest izan behar di, zirela izan, Sartzeko eta orduan eh, momentu batean eh, be ez dute sartu. Ba, ba eh, beren kabinetan ere ustez, maina ez zuten sartu. Eta eta guai abendua, abendutik lekura ba, berit hasi da sartzen uh, bezala orduan. Berantago neuriteko dugu aldatu den ala ez, maina. Mm -hmm. 2008-tik lan hauzitegian zira bai honan, epaile eta, guai, presidente, bon, Macron legea initz aipatu da, ahlo ezberdinetan, or, hortan, eh, prudometan, oro aipatu ditugu pundu onak, bo, txarrak, onak, zonbaitzu, horoko nola ikusten duzu uh, Macron lege hori nahiz eta pasatu den orain, baina? Eh? Bai, txarra, txarra, zainta, le legea egitea ongi da, nunbait, <laughs> eran aldugu ongi izan aldela, baina eh, behar, behar dira ere uh, uh, lemoaia eman, nunbait. Eta hori eh, arazo bat da, zein da pridometan, uh, ez da deus aldatu. Ez da, la, langile gehiago, uh, ez, ez dira kontseilu, uh, ekonseie aletik, baina legrifie eta olakoak ez dira gehiago. Orduan, <clears throat> sistema aldatu da, nubait, lan gehiago galdetzean uh, ogrifie eta funksionarioei, eta azkenean uh, ez, ez dira gehiago. Eta... Alak ez dira emaiten? Egan nahi duzu, ahalak uh, falta direla? Bai, falta direla, eh, ez, dute, ez dugu gela, gela gehiago, e, ge, gero eta gutiago badira ere ai, justiziaren aldetik, orduan betiko arazoa. Uh, Badalege bat aldatzeko, maina beste aldetik, ez, dute, ez dute deus egin be, ongi mateko. Frantziako president gorako bozak diren dira maiatzean, zoin litzateke sindikalista bezala zuretako autagai oberrena. kandidatu oberena. <laughs> Piskaz, sindi enpresen alde edo sindikatu mailan eh, obekuntzak izaiteko existitzen mali bada, uh, eskerreko, uh, <laughs> eskerreko uh, batek bat hautatuko dut, baina ez dakit... Zer den eskerrikoa horretan, <laughs> ez gira ba, ere... Momentuko zentzuten dudanarekin, da bila oso eta amo, baina bon, hori uh, ez da bat hor. Eta bien artean? bien artean, be ez da, nire ustez. <laughs> Hala, behor, hortan eh, gelituko gira beraz Jean-François menta berri, eskertuko zeitugu, argitasunak uh, ekarririk, pridom, uh, eh, edo Baionako pridom edo lan hau zitegiaz, eta pasegunon mil esker. Bai, mil esker zuai.